pars quinquagesima vulgate clementine haec transcriptio a societate libri voce facta bono publico usu est caput vigesimum octavum viginti annorum erat tacas cum regnare cepisset et sedecim annis regnavit in Hierusalem non fecit rectum in conspectu domini sicut david pater eius sed ambulavit in viis regum Israel, in super et statuas fudit Baalim. Ipse est qui adolevit incensum in valle Benennom, et lustravit filios suos in igne justa ritum gentium, quas interfecit Dominus in adventu filiorum Israel. Sacrificabat quoque, et iumi ama succendebat in excelsis et sub omni ligno frondoso tradidique eum dominus deus eius in manu regis syrie qui percussit eum magnanque predam cepit de eius imperio et aduxit in damascum manibus quoque regis israel traditus est e percussus plaga grandi occiditque face filius romelie de iude centum viginti milia in die uno omnes viros bellatores eo quod reliquissent dominum deum patrum suorum eod in tempore occidit zecri vir potens ex ephraim masiam filium regis et esricam ducem domus eius elcanam quoque secundum a rege Ce perunque filii Israel de fratribus suis ducenta milia mulierum puerorum et puellarum et infinitam predam per tulerunque eam in Samariam ea tempestate era tibi profeta domini nomine Oded qui egressus obviam exercitui venienti in Samariam dixit eis ecce iratus dominus deus patrum vestrorum contra iuda traditit eos in manibus vestris et occidistis eos atrociter et aut ad celum pertingeret vestra crudelitas in super filios iuda et hierusalem vultis vobis subicere in servos et ancillas quod nequaquam facto opus est peccastis enim super hoc domino deo vestro sed audite consilium meum et reducite captivos quos ad duxistis de fratribus vestris qui a magnus furor domini imminet vobis steterunt itaque viri de principibus filiorum ephraim azarias filius joanan barachias filius masolamot Ezechias filius Sellum et Amasa filius Adali contra eos qui veniebant de Aprelio et dixerunt eis non introducetis huc captivos ne pecemus domino quare vultis adicere super peccata nostra et vetera cumulare delicta grande quippe peccatum est et ira furoris domini imminet super Israel. Dimiserunque viri bellatores predam et universa quae ceperant coram principibus et omni multitudine. Steterunque viri quos supra memoravimus et apprehendentes captivos omnesque qui nudi erant vestierunt de spoliis cumque vestissent eos et calceassent et refecissent cibo ac potu unxissent propter laborem et adibuissent eis curam cui cumque ambulare non poterant et erant imbecillo corpore imposuerunt eos iumentis et adduxerunt Jericho civitatem palmarum ad fratres eorum ipsique reversi sunt in Samariam tempore illo misit rex acas ad regem Assyriorum postulans auxilium, venerunque edumei et percusserunt multos ex Iuda, et ceperunt predam magnam. Filisti in quoque diffusi sunt per urbes campestres, et ad meridiem Iuda, ceperunque Betsames et Aialon et Gaderot, soco quoque et Tamnan et Gamzo, cum viculis suis et habitaverunt in eis humiliaverat enim dominus iudam propter acas regem iuda eo quod nud asset eum auxilio et contentui habuisset ad dominum adduxitque contra eum tel gath nasar regem assyriorum qui et afflixit eum et nullo resistente vastavit egitur acas spoliata domo domini et domo regum ac principum dedit regi assyriorum munera et tamen nihil ei profuit in super et tempore angustiae sue ausit contentum in dominum ipse per se rex acas immolavit dies damasci victimas percussoribus suis et dixit di regum Syrie auxiliantur eis quos ego placabo hostis et aderon mihi cum e contrario ipsi furint ruine ei et universo Israel direptis itaque acas omnibus vasis domus Dei atque confractis clausit Januas templi Dei et fecit sibi altaria in universis angulis Jerusalem. In omnibus quoque urbibus iuda extruxit aras ad acremandum tuus, atque ad ira cundiam provocavit ad dominum deum patrum suorum. Reliqua autem sermonum eius, et omnium operum suorum priorum et novissimorum scripta sunt in libro regum iuda et Israel. Dormivitque acas cum patribus suis et sepelierunt eum in civitate Hierusalem neque enim receperunt eum in sepulcra regum Israel regna vitque Ezechias filius eius pro eo caput vigesimum nonum igitur Ezechias regnare cepit cum viginti quinque est annorum et viginti in novem annis regnavit in Jerusalem. Nomen matris eius abia, filia Zacarie. Fecitque quod erat placitum in conspectu domini, justa omnia quae fecerat David pater eius. Ipse anno et mense primo regni sui aperuit valvas domus domini et instauravit eas. Aduxitque sacerdotes atque levitas, et congregavite eos in plateam orientalem. Dixitque ad eos, audite me le vite et santificamini, mundate domum domini Dei patrum vestrorum, et auferte omnem immunditiam de sanctuario. Peccaverunt patres nostri, et fecerunt malum in conspectu domini Dei nostri, de relinquente seum, averterunt facies suas a tabernaculo domini et prebuerunt dorsum clauserunt ostia quae erant in portico et texting serunt lucernas incensumque non adoleverunt et holocausta non obtulerunt in sanctuario deo israel concitatus est itaque furor domini super iudam et hierusalem tradidique eos in commotionem et in interitum et in sibilum sicut ipsi cernitis oculis vestris en corruerunt patres nostri gladiis filii nostri et filiae nostre et coniuges captive ducte sunt propter hoc celus Nunc ergo placet mihi ut ineamus fedus cum Domino Deo Israel et avertet a nobis furorem irae sue. Filii mei nolite negligere. Vos elegit dominus, ut estetis cora meo et ministretis illi, colatisque eum, et cremetis ei incensum. Surexerunt ergo levite, mat filius Amazai, et Joel filius Azarie, de filiis cat poro de filis merari cis filius abdi et azarias filius yalalel de filis autem gersum joa filius zemma et eden filius joa at vero de filis elisaphan samri et yael de filis quoque asaf zacharias et matanias nec non de filis Eman, yael et semei sed et de filis iditun semeias et osiel congrega verunque fratres suos et santificati sunt et ingressi sunt iusta mandatum regis et imperium domini ut expiarent domum dei sacerdotes quoque ingressi templum domini ut santificarent illud extulerunt omnem immunditiam quam intro repererant in vestibulo domus domini quam tulerunt levite et asportaverunt ad torrentem cedron foras ceperunt autem prima die mensis primi mundare et in die octavo eius dem mensis ingressi sunt porticum templi domini expiaverunque templum diebus octo et in die sexta decima mensis eiusdem quod ceperant in pleverunt ingressi quoque sunt ad Ezechiam regem et dixerunt ei sanctificavimus omnem domum domini et altare holocausti vasaque eius nec non et mensam propositionis cum omnibus vasis suis cum tanque templi supellectilem quam poluerat rex acas in regno suo postquam prevaricatus est et ecce exposita sunt omnia coram altare domini consurgensque di luculo ezechias rex adunavit omnes principes civitatis et ascendit in domum domini obtulerunque simul tauro septem et ariete septem agno septem et hirco septem pro peccato pro regno pro sanctuario pro iuda dixitque sacerdotibus filii saron ut offerent super altare domini mactaverunt igitur tauros et susceperunt sanguinem sacerdotes et fuderunt illum super altare mactaverunt etiam arietes et illorum sanguinem super altare fuderunt immolaverunque agnus et fuderunt super altare sanguinem applicuerunt hircos pro peccato coram rege et universa multitudine imposuerunque manus suas super eos et immolaverunt illos sacerdotes et asperserunt sanguinem eorum coram altare pro piaculo universi Israelis pro omni quippe Israel preceperat rex ut holocaustum fieret et pro peccato constituit quoque levitas in domo domini cum cembalis et psalteris et citaris secundum dispositionem David regis et gad videntis et natan profete. Siquidem domini preceptum fuit per manum profetarum eius, steterunque levite tenentes organa David et sacerdotes tubas et iustit Ezechias ut offerent holocausta super altare cumque offerentur holocausta ceperunt laudes canere domino et clangere tubis aquae in diversis organis quae David rex Israel preparaverat concrepare omni autem turba adorante cantores et ii qui tenebant tubas erant in officio suo donec compleretur holocaustum cumque finita esse toblatio incurvatus est rex et omnes qui erant cum eo et adora verunt Precepitque ezechias et principes levitis ut laudarent dominum sermonibus david et asaph videntis qui lauda verunt eum magna laetitia et incurvato genu adora verunt Ezechias autem etiam haec addidit in plestis manus vestras domino accedite et offerte victimas et laudes in domo domini optulit ergo universa multitudo hostias et laudes et holocausta mente devota por numeros holocaustorum quae obtulit multitudo hic fuit tauros septuaginta arietes centum annos ducentos sanctifica verumque domino boves sexcentos et oves tria milia sacerdotes vero pauci erant nec poterant sufficere ut pelles holocaustorum detraerent unde et levite fratres eorum adiuverunt eos, donec impleretur opus, et santificarentur antistites, levite equipe faciliori ritu santificantur quam sacerdotes. Fuerunt ergo holocausta plurima, adipes pacificorum, et libamina holocaustorum, et completus est cultus domus domini letatusque est Ezechias et omnis populus, eo quod ministerium domini est expletum, de repente quipe hoc fieri placuerat. Caput trigesimum, misit quoque Ezechias ad omnem Israel et Iudam, scripsitque epistolas ad Ephraim et Manassen, ut venirent ad domum domini in Jerusalem, et facerent fase domino Deo Israel. Enito ergo consilio regis et principum et universi cetus Jerusalem decreverunt ut facerent fase mense secundo non enim potuerant facere in tempore suo qui a sacerdotes qui possunt sufficere sanctificati non fuerant et populus non dum congregatus fuerat in Jerusalem placuitque sermo regi et omni multitudini et decre verunt ut mitterent nuntios in universum Israel de bersabe usque dan ut venirent et facerent fase domino deo Israel in Hierusalem multi enim non fecerant sicut lege prescriptum est per rex cursores cum epistolis ex regis imperio et principum eius in universum Israel et Iudam iusta id quod rex iusserat predicantes filii Israel revertimini ad dominum deum Abraham et Isaac et Israel et revertetur ad reliquias quae effugerunt manum regis Assyriorum nolite fieri sic ut patres vestri et fratres qui recesserunt a domino deo patrum suorum qui tradit eos in interitum ut ipsi cernitis nolite indurare cervices vestras sic ut patres vestri tradite manus domino et venite ad sanctuarium eius quod santificavit in aeternum servite domino deo patrum vestrorum et avertetur a vobis ira furoris eius. Si enim vos reversi fueritis ad Dominum, fratres vestri et filii habebunt misericordiam coram Dominis suis, qui illos duxerunt captivos et revertentur in terram hanc, pius enim et clemens est Dominus Deus vester, et non avertet faciem suam a vobis si reversi fueritis ad eum igitur cursores pergebant velociter de civitate in civitatem per terram ephraim et manasse usque ad zabulon illis irridentibus et subsannantibus eos attanem quidam viri ex aser et manasse et zabulon a quie consilio venerunt Hierusalem in Iuda vero facta est manus Domini ut daret eis cor unum ut facerent iusta praeceptum regis et principum verbum Domini congrega atique sunt in Hierusalem populi multi ut facerent solemnitatem ad iumorum immense secundo et surgentes destruxerunt altaria quae erant in Hierusalem aquae universa in quibus idolis adolebatur incensum subvertentes proiecerunt in torrentem cedron immolaverunt autem fase quarta decima die mensis secundi sacerdotes quoque atque levite tandem sanctificati obtulerunt holocausta in domo domini steterunque in ordine suo justa dispositionem et legem Moisi hominis Dei sacerdotes vero suscipiebant effundendum sanguinem de manibus levitarum eo quod multa turba sanctificata non esset et dit circo immolarent levite fase his qui non occurrerant sanctificari domino magna etiam pars populi de Ephraim et Manasse et Isachar et Zabulon quae sanctificata non fuerat comedit fase non iusta quod scriptum est et oravit pro eis Ezechias dicens Dominus bonus propitiabitur cuntis qui in toto corde requirunt Dominum Deum patrum suorum et non imputabit eis quod minus sanctificati sunt quem exaudivit Dominus et placatus est populo fecerunque filii Israel qui inventi sunt in Hierusalem solemnitatem azumorum septem diebus in laetitia magna laudantes Dominum per singulos dies levite quoque et sacerdotes per organa quae suo officio congruebant et locutus est Ezechias ad cor omnium levitarum, qui habebant intelligentiam bonam super domino, et comederunt septem diebus solemnitatis, immolantes victimas pacificorum, et laudantes dominum Deum patrum suorum. Placuitque universe multitudini, ut celebrarent etiam alios dies septem, quod et fecerunt cum ingenti gaudio. Ezechias enim rex Iuda prebuerat multitudini mille tauros, et septem millia ovium. Principes vero dederant populo tauros mille, et oves decem millia. Sanctificata est ergo sacerdotum plurima multitudo et hilaritate perfusa omnis turba Iuda tam sacerdotum et levitarum quam universae frequentiae quae venerat ex Israel proselitorum quoque de terra Israel et habitantium in Iuda facta qua est grandis celebritas in Hierusalem qualis adiebus Salomonis filii David regis Israel inea urbe non fuerat sur rex erunt altem sacerdotes a quelle vite benedicentes populo et exaudita est vox eorum pervenitque oratio in habitaculum sanctum celi caput 31 cumque hec fuissent rite celebrata egressus est omnis Israel qui inventus fuerat in urbibus Iuda et fregerunt simulacra succiderunque lucos demoliti sunt excelsa et altaria destruxerunt non solum de universo Iuda et Benjamin sed de Ephraim quoque et Manasse donec penitus everterent reversique sunt omnes filiis Israel in possessiones et civitates suas. Ezechias autem constituit turmas sacerdotales et leviticas per divisiones suas, unum quenque in officio proprio, tam sacerdotum videlicet quam levitarum ad holocausta et pacifica, ut ministrarent et confiterentur canerenque in portis castrorum domini. Pars autem regis erat, ut de propria eiu substantia offeretur holocaustum, mane semper et vespere, sabbatis quoque, et calendis, et solemnitatibus ceteris, sicut scriptum est in lege Moysi Precepit etiam populo habitantium Jerusalem, ut darent partes sacerdotibus et levitis, ut possent vacare legi domini quod cum per crebuisset in auribus multitudinis plurimas obtulere primitias filii israel frumenti vini et olei mellis quoque et omnium quae gignit humus decimas obtulerunt sedet filii israel et iuda qui habitabant in urbibus iuda obtulerunt decimas boum et ovium decimasque santorum quae voverant domino deo suo atque universa portantes fecerunt acervos plurimos mense tertio ceperunt acervorum iacere fundamenta et mense septimo compleverunt eos cumque ingressi fuissent ezechias et principes eius viderunt acervos et benedixerunt domino ac populo Israel. Interrogavitque Ezechias sacerdotes et levitas, cur ita iacerent acervi? Respondit illi Azarias sacerdos primus de stirpe sadoc, dicens, ex quoce perunt offerri primitie in domo domini, comedimus et saturati sumus, et remanserunt plurima, et oquat benedixerit Dominus populo suo. Reliquarum autem copia est ista, quam cernis. Precepit igitur Ezechias ut prepararent horia in domo Domini, quod cum fecissent, intulerunt tam primitias quam decimas, et quae voverant fideliter. Fuit autem prefectus eorum con Enias levita, et semei frater eius secundus. Posquem Iael et Azarias et Naat et Azael et Ierimoth, Iosabat quoque, et Eliel et Jesmachias et Maat et Banaias, prepositi sub manibus coninia et semei fratris eius. Ex imperio Ezechie regis et Azarie pontificis domus Dei ad quos omnia pertinebant core vero filius iemna levites et ianitor orientalis porte prepositus erat iis quae sponte offerebantur domino primitiisque et consecratis in santa santorum et sub cura eius eden et veniamin iesue et semeias a marias quoque Esecenias in civitatibus sacerdotum ut fideliter distribuerent fratribus suis partes minoribus atque maioribus exceptis maribus ab annis tribus et supra contis qui ingrediebantur templum domini et quidquid per singulos dies conducebat in ministerio atque observationibus justa divisiones suas sacerdotibus per familias et levitis a vigesimo anno et supra per ordines et turmas suas universaque multitudini tam uxoribus quam liberis et orum utriusque sexus fideliter cibi de his quae sanctificata fuerant prebebantur sedet filiorum Aaron per agros et suburbana urbium singularum dispositi erant viri qui partes distribuerent universo sexui masculino de sacerdotibus et levitis fecit ergo Ezechias universa quae diximus in nomni Iuda operatusque est bonum et rectum et verum coram domino deo suo in universa cultura ministerii domus domini iusta legem et ceremonias volens requirere deum suum in toto corde suo fecitque et prosperatus est caput trigesimum secundum post quae hujusce modi veritatem venit senacherib rex assyriorum et ingressus iudam obsedit civitates munitas volens eas capere quod cum vidisset Ezechias venisse Hilicet Senecarib et totum belli impetum verti contra Hierusalem inito cum principibus consilio virisque fortissimis ut obturarent capita fontium qui erant extra urbem et hoc omnium decernente sententia congregavit plurimam multitudinem et obtura verunt contos fontes et rivum qui fluebat in medio terre dicentes ne veniant reges Assyriorum et inveniant aquarum abundantiam edificavit quoque agens industriae omnem murum qui fuerat dissipatus et extruxit turres de super et forinsecus alterum murum instauravitque mello in civitate David et fecit universi generis armaturam eclipeos constituitque principes bellatorum in exercitu et convocavit universos in platea porte civitatis ac locutus est ad cor eorum dicens viriliter agite et confortamini nolite timere nec paveatis regem Assyriorum et universam multitudinem quae est cum eo multo enim plures nobis cum sunt quam cum illo cum illo enim est brachium carneum nobis cum dominus deus noster qui auxiliatur est noster pugnatque pro nobis Confortatusque est populus ujusce modi verbis Ezechia regis iuda. Que posquam gesta sunt misit Senecarib rex Assyriorum servos suos in Jerusalem. Ipse enim cum universo exercitu obsidebat Lacis, at Ezechiam regem iuda, et ad omnem populum qui erat in urbe, dicens. Hec dicit Senecarib rex Assyriorum in quo habentes fiduciam sedetis obsessi in Jerusalem num Ezechias decipit vos ut tradat morti infame et siti affirmans quod Dominus Deus vester liberet vos de manu regis Assyriorum non quid non iste est Ezechias qui destruxit excelsa Ilius et altaria et precepit Iuda et Jerusalem dicens Coram altari uno adorabitis et in ipso comburetis incensum an ignoratis quae ego fecerim et patres mei cuntis terrarum populis non quid prevaluerunt di gentium omnium quae terrarum liberare regionem suam de manu mea quis est de universis dis gentium quas vasta verunt patres mei qui poturit eruere populum suum de manu mea ut possit etiam deus vester eruere vos de hac manu non vos ergo decipiat ezechias nec vana persuasione deludat neque credati sei Si enim nullus potuit Deus contarum gentium atque regnorum liberare populum suum de manu mea et de manu patrum meorum consequenter nec Deus vester poterit eruere vos de manu mea sed et alia multa locuti sunt servi eius contra Dominum Deum et contra Ezechiam reservum eius epistolas quoque scripsit plenas blasphemiae in dominum Deum Israel et locutus est adversus eum sicut die gentium ceterarum non potuerunt liberare populum suum de manu mea sic et deus Ezechia eruere non poterit populum suum de manu ista insuper et clamore magno lingua iudaica contra populum qui sedebat in muris Hierusalem personabat ut terrere teos et capere civitatem locutusque est contra deum Hierusalem sic ut adversum deos populorum terre opera manum hominum ora verunt igitur Ezechias rex et Isaias filius Amos prophetes adversum hac blasphemiam ac voci ferati sunt usque in celum et misit Dominus Angelum qui percussit omnem virum robustum et bellatorem et principem exercitus regis Assyriorum reversusque est cum ignominia in terram suam cumque ingressus esset ad domum Dei sui filii qui egressi furan de utero eius interfecerunt eum gladio salvavitque dominus Ezechiam et habitatores Hierusalem de manus Sennacherib regis Assyriorum et de manu omnium et prestiti teis quietem per circuitum multi etiam deferebant hostias et sacrificia domino in Hierusalem et munera Ezechia regi Iuda qui exaltatus est post hac coram cum tis gentibus In diebus illis egrotavit Ezechias usque ad mortem et oravit Dominum exaudivitque eum et dedit ei signum sed non iusta beneficia quae acceperat retribuit quia elevatum est coreius et facta est contra eum ira et contra Iudam et Hierusalem humiliatusque est postea eo quod exaltatum fuisset coreius tam ipse quam habitatores Jerusalem, ed i circo non venit super eos ira domini in diebus Ezechiee. Fuit autem Ezechias dives et inclitus valde, et tesauros sibi plurimos congregavit argenti, et auri, et lapidis pretiosi, aromatum, et armorum universi generis, et vasorum magni pretii apothecas quoque frumenti vini et olei et praesepia omnium iumentorum caulasque pecorum et urbes edificavit sibi habebat quippe greges ovium et armentorum innumerabiles eo quod dedisset ei dominus substantiam multam nimis ipse est ezechias qui obturavit superiorem fontem aquarum gion et avertit ea subter ad occidentem urbis David. In omnibus operibus suis fecit prospere, quae evoluit. Attamen in legatione principum Babylonis, qui missi fuerant ad eum ut interrogarent de portento quod acciderat super terram, de reliquit eum Deus ut tentaretur, et nota firent omnia quae erant in corde eius reliqua autem sermonum Ezechiae et misericordiarum eius scripta sunt in visione Isaiae filii Amos profete et in libro regum Iuda et Israel dormivique Ezechias cum patribus suis et sepelierunt eum super sepulcra filiorum David et celebravit eius exequias universus Iuda et omnes habitatores Jerusalem Regnavitque Manasses filius Eius proeo. Caput trigesimum tertium. Duodecim annorum erat Manasses cum regnare cepisset, et quinquaginta a quinque annis regnavit in Jerusalem. Fecit autem malum coram domino, iusta abominationes gentium quas subvertit dominus coram filiis Israel et conversus instauravit excelsa quae demolitus fuerat Ezechias pater eius constructitque aras balim et fecit lucos et adoravit omnem militiam celi et eam. edificavit quoque altaria in domo domini de qua dixerat dominus in Hierusalem erit nomen meum in aeternum edificavit autem ea cunto exercitui celi in duobus atriis domus domini transireque fecit filios suos per ignem in valle benenom observabat somnia sectabatur auguria maleficis artibus inserviebat habebat secum magos et incantatores multaque mala operatus est coram domino ut irritare teum sculptile quoque et conflatile signum posuit in domo Dei de qua locutus est Deus ad David et ad Salomonem filium eius dicens in domo hac et in Hierusalem quam elegi de cuntis tribubus Israel ponam nomen meum in sempiternum et moveri non faciam pedem Israel de terra quam tradidi patribus eorum. Ita dum taxat, si custodierint facere quae precepi eis, cum tanque legem et ceremonias atque judicia per manu Moesi. Igitur Manasses seduxit Iudam et habitatores Jerusalem, ut facerent malum super omnes gentes, quas subverterat Dominus a facie filiorum Israel. Locutusque est Dominus ad eum et ad populum illius, et attendere noluerunt. Id circo superinduxit eis principes exercitus regis Assyriorum. Ceperunque manassen et vinctum catenis atque compedibus duxerunt in Babylonem qui postquam coangustatus est oravit dominum deum suum et agit penitentiam valde coram deo patrum suorum deprecatusque est eum et obsecravit intente et exaudivit orationem eius reduxitque eum Hierusalem in regnum suum et coniovit Manasses quod dominus ipse esset deus Post hac edificavit murum extra civitatem David ad occidentem Gion in convalle ab introitu porte Piscium per circuitum usque ad Ophel et exaltavit illum vehementer constituitque principes exercitus in cunctis civitatibus Iuda munitis et abstulit deos alienos et simulacrum de domo domini Arasque quoque quas fecerat in monte domus domini et in Jerusalem et proiecit omnia extra urbem porro instauravit altare domini et immolavit super illud victimas et pacifica et laudem precepitque quo iude ut serviret domino deo Israel attamen aduc populus immolabat in excelsis domino deo suo reliqua autem gestorum manasse et obsegratio eius ad deum suum verba quoque evidentium qui loquebantur ad eum in nomine domini dei israel continentur in sermonibus regum israel oratio quoque eius ed exauditio et cuncta peccata aquae contentus loca etiam in quibus edificavit excelsa et fecit lucos et statuas antequam ageret penitentiam scripta sunt in sermonibus osai dormivit ergo manasses cum patribus suis et sepelierunt eum in domo sua regnavitque pro eo filius eius amon Viginti duorum annorum erat amon cum regnare cepisset et duobus annis regnavit in Hierusalem fecitque malum in conspectu domini sic ut fecerat manasses pater eius et cuntis idolis quae manasses fuerat fabricatus immolavit atque servivit et non est reveritus facie domini sic ut reveritus est manasses pater eius et multo maior ad de liquid cumque coniurassent adversus eum servi sui Interfecerunt eum in domo sua, porro reliqua populi multitudo, cesis iis qui amon percusserant, constituit regem Josiam, filium eius pro eo. Caput trigesimum quartum. Octo annorum erat Josias, cum regnare cepisset, et triginta et uno anno regnavit in Jerusalem. Fecitque quod erat rectum in conspectu domini et ambulavit in viis David patris sui, non declinavit neque ad destram, neque ad sinistram. Octavo autem anno regni sui, cum ad uces et puer, cepit querere deum patris sui David, et duodecimo anno, posquam regnare ceperat, mundavit Iudam et Hierusalem ab excelsis et lucis simulacrisque et sculptilibus destruxerunque coram eo aras balim et simulacra quae superposita fuerant demoliti sunt lucos etiam et scultilia sucidit atque comminuit et super tumulos eorum qui eis immolare consueverant fragmenta dispersit ossa praeterea sacerdotum combussit in altaribus idolorum mundavitque iudam et hierusalem sed et in urbibus Manasse et Ephraim et Simeon alque Nephtali cuncta subvertit, cunque altaria dissipasset, et lucos et scultilia contrivisset in frusta, cunctaque de lubra demolitus esset de universa terra Israel, reversus est in Jerusalem. Igitur anno octavo decimo regni sui, mundata iam terra et templo domini, misit Safan, filium Eselie, et Masiam, principem Civitatis, et Ioa, filium Ioacath, a commentaris ut instaurarent domum domini Dei sui, qui venerunt ad Helciam sacerdotem Magnum, abcemtanque ab eo Pecuniam, que illata fuerat in domum domini, equen congregaverant levite et janitores de manasse et ephraim et universis Reliquis israel ab omni quoque iuda et benjamin et habita toribus jerusalem tradiderunt in manibus eorum qui praerant operariis in domo domini ut instaurarent templum et in firma quaeque sarcirent at illi dederunt eam artificibus et cementariis, ut emerent lapides de lapicidinis, et linea ad commissuras a edificii, ed ad continiationem domorum quas destruxerant reges Iuda, qui fideliter conta faciebant. Erant autem prepositi operantium iat, ed abdias, et filiis merari, Zacharias et Mosolam de filiis Cat qui urgebant opus omnes levite scientes organis canere super eos vero qui ad diversus usus onera portabant erant scribe et magistri de levitis janitores cumque efferent pecuniam quae illata fuerat in templum domini reperit Helcias sacerdos librum legis Domini per manu Moisi et aidat Safan scribam librum legis inveni in domo Domini et tradidit tei. at ille intulit volumen ad regem et nunciavit ei dicens omnia quae dedisti in manu servorum tuorum ecce complentur argentum quod repertum est in domo Domini conflaverunt datumque est praefecti certificum et diversa opera fabricantium praeterea tradidit mihi alcias sacerdos hunc librum quem cum rege presente recitasset audissetque ille verba legis scidit vestimenta sua et precepit alcie et aicam filio safan ed abdon filio mica Safan quoque scribe et asae servo regis dicens Ite et orate dominum pro me et pro reliquis Israel et Iuda super universis sermonibus libri histius qui repertus est Magnus enim furor domini stillavit super nos et o quod non custodierint patres nostri verba domini ut facerent omnia quae scripta sunt in isto volumine abit ergo elcias et hi qui simul a rege missi fuerant ad oldam prophetidem uxorem sellum filii tecuat filii asra custodis vestium quae habitabat in Jerusalem in secunda et locuti sunt ei verba quae supra narravimus. At illa respondit eis, hec dicit Dominus Deus Israel, dicite viro qui misit vos ad me, hec dicit Dominus, ecce ego inducam mala super locum istum et super seius, eius, cuntaque maledicta quae scripta sunt in libro hoc, quem legerunt coram rege Iuda quia deliquerunt me, et sacrificaverunt diis alienis, ut me ad ira cundiam provocarent, contis operibus manum suarum, id circo stillabit furor meus super locum istum, et non estinguetur. Ad regem autem iuda, qui misit vos pro domino deprecando, sic loquimini. Hec dicit Dominus Deus Israel, quoniam audisti verba voluminis aquae emollitum est cortuum et humiliatus es in conspectu dei super hisque dicta sunt contra locum hunc et habitatores Hierusalem reveritusque faciem meam scidisti vestimenta tua et flevisti coram me ego quoque exaudivi te dicit dominus iam enim colligam te ad patres tuos et in ferreris in sepulcrum tuum in pace nec videbunt oculi tui omne malum quod ego inducturus sum super locum istum et super habitatores eius retulerunt itaque regi cumtaque dixerat at ille convocatis universis maioribus natu iuda et hierusalem ascendit in domum Domini unaque omnes viri Iuda et habitatores Hierusalem sacerdotes et levite et cunctus populus a minimo usque ad maximum quibus audientibus in domo Domini legit rex omnia verba voluminis et stans in tribunali suo percussit fedus coram Domino ut ambularet posteum et custo dirat praecepta et testimonia et justificationes eius in toto corde suo et in tota anima sua faceret quae scripta sunt in volumine illo quod legerat adiuravit quoque super hoc omnes qui reperti furent in Jerusalem et Beniamin et fecerunt habitatores Jerusalem iusta pactum Domini Dei patrum suorum Abstulit ergo Josias cuntas abominationes de universis regionibus filiorum Israel, et fecit omnes qui residui erant in Israel servire domino Deo suo. Cuntis diebus eius non recesserunt al domino Deo patrum suorum. Caput trigesimum quintum fecit autem Josias in Jerusalem fase domino, quod immolatum est quarta decima die mensis primi et constituit sacerdotes in officii suis hortatusque est eos ut ministrarent in domo domini leviti quoque ad quorum eruditionem omnis israel santifica batur domino locutus est ponite arcam in santuario templi quod edificavit Salomon filius David rex Israel ne coaquam enim eam ultra portabitis nunc autem ministrate domino deo vestro et populo eius Israel et preparate vos per domos et cognationes vestras in divisionibus singulorum sic ut praecepit David rex Israel et descriptit Salomon filius eius et ministrate in santuario per familias turmasque leviticas et sanctificati in molate fase fratres et vestros ut possint iusta verba quae locutus est dominus in manu moisi facere preparate dedit praeterea Josias omni populo qui ibi fuerat inventus in solemnitate fase annos et hedos de gregibus et reliqui pecoris triginta milia bon quoque tria milia hac de regis universa substantia Tuces quoque eius ponte quod voverant obtulerunt tam populo quam sacerdotibus et levitis porro helcias et zacharias et Iael, principes domus domini dederunt sacerdotibus ad faciendum fase pecora cum mixtim 2600 et boves 300 conenias autem et semeias etiam Nathanael fratres Eius nec non Hasabias et Jehiel et Iosabad, principes levitarum dederunt ceteris levitis ad celebrandum fase quinque millia pecorum et boves quingentos preparatumque est ministerium et steterunt sacerdotes in officio suo levite quoque in turmis iusta regis imperium et immolatum est fase asperserunque sacerdotes manu sua sanguinem et levite detraxerunt pelle holocaustorum et se paraverunt ea ut darent per domos et familias singulorum et offerentur domino sic ut scriptum est in libro Moisi de bobus quoque fecerunt similiter et assa averunt fase super ignem, justa quod in lege scriptum est, pacificas vero ostias, coxerunt in lebetibus, et cacabis, et ollis, et festinato distribuerunt universe plebi. Sibi autem et sacerdotibus postea paraverunt, nam in oblatione holocaustorum et adipum, usque ad noctem sacerdotes fuerunt occupati unde levite sibi et sacerdotibus filiis Aaron paraverunt novissimis porro cantores filii Asaph stabant in ordine suo iusta praeceptum David et Asaph et Eman et iditun profetarum regis Ianitores vero per porta singulas observabant ita ut nec puncto quidem discederent a ministerio quam obrem et fratres eorum levite paraverunt eis cibos omnis igitur cultura domini rite completa est in die illa ut facerent fase et offerent holocausta super altare domini justa precettum regis Iosiae fecerunque filii Israel qui reperti fuerant ibi fase in tempore illo et solemnitatem assumorum septem diebus non fuit fase simile uic in Israel a diebus Samuelis profete sed nec quisquam de cuntis regibus Israel fecit fase sic ut Josias sacerdotibus et levitis et omni Iude et Israel qui repertus fuerat et habitantibus in Hierusalem octavo decimo anno regni Josie hoc fase celebratum est Posquam instauraverat Josias templum ascendit Necho rex Egypti ad puniandum in Carcamis iusta Euphraten et processit in occursum eius Josias at ille missis ad eum nuntiis ait quid mihi et tibi est rex Iuda non adversum te hodie venio sed contra aliam pugno domum ad quam me deus festinato ire precepit desine adversum deum facere qui me cum est ne interficiat te noluit Iosias reverti sed preparavit contra eum bellum nec quievit sermonibus necao ex ore Dei, verum per rexit ut dimi in campo Magedo, ibique vulneratus a Sagittariis, dixit pueris suis, educite me de Praelio, quia oppido vulneratus sum, qui transtulerunt eum de curru in alterum currum, qui sequebatur eum more regio, et asporta averunt eum in Hierusalem mortusque est et sepultus in mausoleo patrum suorum et universus iuda et Hierusalem lux erunt eum Jeremias maxime cuius omnes cantores atque cantatrices usque in presentem diem lamentationes super Josiam replicant et quasi lex obtinuit in Israel Ecce scriptum fertur in lamentationibus. Reliqua autem sermonum Iosie et misericordiarum eius, quae lege precepta sunt domini, opera quoque illius prima et novissima, scripta sunt in libro regum Iuda et Israel. Caput trigesimum sextum. Tu litergo populus terre Joachas filium Iosie, et constituit regem pro patre suo in Jerusalem. Viginti trium annorum erat Iocas, cum regnare cepisset, et tribus mensibus regnavit in Jerusalem. Amovit autem eum rex Egypti, cum venisset in Jerusalem. Et condennavit terram centum talenti sargenti, et talento auri constituitque pro eo regem Eliakim fratre meius super Iudam et Hierusalem et vertit nomen eius Joachim ipsum vero Joachas tulit secum et abduxit in Egyptum viginti quinque annorum erat Joachim cum regnare cepisset et undecim annis regnavit in Hierusalem fecitque malum coram domino Deo suo contra hunc ascendit Nabucodonosor rex Caldeorum et vinctum Catenis duxit in Babylonem ad aquam et vasa domini transtulit et posuit ea in templo suo reliqua autem verborum Joachim et abominationum eius quas operatus est et quae inventa sunt in eo continentur in libro regum Iuda et Israel regnavit autem Joachin filius eius proeo. Octo annorum erat Joachin, cum regnare cepisset, et tribus mensibus ac decem diebus regnavit in Jerusalem. Fecitque malum in conspectu domini. Cunque anni circulus volveretur, misit Nabucodonosor rex, qui ad eum in Babylonem, asportatis simuls preciosissimis vasis domus domini regem vero constituit sed eciam patru meius super iudam et jerusalem viginti et unius anni erat sedecias cum regnare cepisset et undecim annis regnavit in jerusalem fecit quem malum in oculis domini dei sui nec erubuit faciem Jeremiae PROFETE loquentis ad se exore Domini. A rege quoque Nabucodonosor recessit, qui adiuraverat eum per Deum, et induravit cervicem suam et cor ut non reverteretur ad Dominum Deum Israel. Sed et universi principes sacerdotum et populus prevaricati sunt, inique iusta universas abominationes gentium et polluerunt domum domini quam santificaverat sibi in Jerusalem mittebat batautem dominus deus patrum suorum ad illos per manum nunciorum suorum de nocte consurgens et quotidie commones eo quod parceret populo et habitaculo suo At subsannabant annuntios Dei, e parvi pendebant sermones eius, illudebanque profetis, donec ascenderet furor domini in populum eius, et esset nulla curatio. Adduxit enim super eos regem caldeorum, et interfecit juvenes eorum gladio in domo sanctuarii sui, non est misertus adolescentis et virginis et senis nec decrepiti quidem sed omnes traditit in manibus eius universaque vasa domus domini tam maiora quam minora et thesauros templi et regis et principum transtulit in babylonem incenderunt hostes domum dei destruxerunt murum hierusalem universas turres combusserunt et quidquid pretiosum fuerat demoliti sunt si quis e vaserat gladium ductus in babylonem servivit regi et filii seius donec imperaret rex persarum et compleretur sermo domini ex ore jeremie et celebraret terra sabbata sua cunctis enim diebus desolationis egit sabbatum usque dum complerentur septuaginta anni anno autem primo curi regis persarum ad explendum sermonem domini quem locutus fuerat per os Jeremiae suscitavit dominus spiritum curi regis persarum qui iussit predicari in universo regno suo, etiam per scripturam dicens, hec dicit Cyrus rex persarum, omnia regnia terre dedit mici dominus Deus celi, et ipse precepit mici ut edificarem ei domum in Jerusalem, quae est in Judea, quis ex vobis est in omni populo eius, sit dominus deus suus cum eo et ascendat finis partis quinquagesime